Hrana u jezičkom značenju predstavlja sve ono što čovjek konzumira a i ono što se od čega se pravi hrana što se važe poput pšenice, poput kukuruza, poput ječma i slično tome sve se to tretira, sve se to tretira hranom. Isto tako što rađa u zemlji. Znači od povrća ono što piće od plodova poput voća i slično tome, sve se to tretira jeli, hranom. Isto tako, znači životinje, mjesto životinja koje se jedu, bilo znači da je vezano za kopno ili more. Osnova pri hrani jeste da je hrana hala. Da je hrana hala. Če nam neko smiriti ovu djecu? Ono, čija su ovo djeca braća? Znači, ako neko od braća ima djecu sa sobom, svoje djete pored sebe, neko sluša predavanje. Uzvišeni Allah tebara kala kaže Uvalladi halaka lekom ma fil ardi džemi'an On je taj koji vam je stvorio sve što je na zemlji. Stvorio je vama sve što je na zemlji. Ja i juhen nas kulu mimma fil ardi halalen tajjiba. O ljudi, jedite ono što je a Allah stvorio, jeli što je stvorio na zemlji što je dozvoljeno i što je lijepo. Što je dozvoljeno i što je lijepo. I što je lijepo. U okulu vošrebu, vola tusrifu, innehu la juhibbul musrifin, jedite i pijte, nemojte pretjerivati, on ne voli one koji pretjeruju, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة Reci ko je zabranio Allahove ukrase koje je za svoje robove stvorio i ukusna jela. I ukusna jela. Znači, nema čovjek da prani ukra, ukrasi. Šta se, na što se misli? Na sve čime se čovjek ukraša. Odjeća. Zabranjeno ti da se odjevaš tako i tako. Kul men harrame zine pa vlati leti ahređene ibadihi o tajibati mine rizik. Moraš imati za to argument. Jer je osnova da je to šta? Halali, da je to dozvoljeno. Osnova je da je dozvoljeno da čovjek a, znači a, a, obuče određen, jeli, određenu odjeću osim ako je došao argument koji bi to zabranio. Isto tako po pitanju hrane. Pa jebati mene rizk i lijepa hrana kojoma se uzvišen je Allah, jeli, obskrbio. Pa ne možemo kazati ni za jednu hranu, a u to ulazi, jeli, piće, da je zabranjena osim ako za to imamo šerijetski argument. Osim ako za to imamo šerijetski, šerijetski argument. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه Zar nećete jesti ono pri čijim je klanju spomenuto Allahovo ime, a on vam je pojasnio ono što vam je zabranio, osim kada ste prisiljeni. Što znači da nešto što je zabranjeno može biti dozvoljeno u slučaju da si šta? Da si prisiljen. Da si prisiljen. قل رأيت ما أنزل الله لكم من رزق فجعلت منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم إما على الله تفترون رتسي رتسي كاجت في مني زشتو jednu hranu koju vam je Allah dao smatrate dozvoljenom, a drugu zabranjenom. Kul Allahu ezine lakum. Jel to vama Allah dozvolio tako govorite? Em Allahi teftarun ili na Allaha istinu iznosite. Ili na Allaha istinu iznosite. Vala taqulu lima tasifu alsinetukum al-kadhib. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون I nemojte svojim jezicima laži govoriti ovo je dozvoljeno, a ovo je zabranjeno da biste tako na Allaha laži iznosili oni koji na Allaha laži iznose laju flehu, neće, neće uspjeti pa čovjek ne smije znači govoriti ovo je halal i ovo je haram i ovo je znači, vezano za sve šarijetske propise halal i haram moraju biti znači vezani za argument i koliko čovjek puta određenu sa određenu stvar kaže da je haram ili da je halal a u stvari je suprotan propis onome što je govorio. I nema nikakve razlike zabraniti ono što je Allah dozvolio ili dozvoliti ono što je zabranio. Ko kaže da je čovjeku hljeb haram da jede, isto je kao da kaže nekomu je da mu je alkohol dozvolio. U smislu čega? U smislu mijenjanja propisa. Neće, neće biti isti ovaj uh, grijeh u smislu ako je čovjek ostavio, jeli, da, da nije jedno vrijeme jeo hljeb i slično tome, ali u smislu propisa, jer čovjek mijenja ono što je Allah dozvolio. Kul Allahu ezene lekum, em ala Allahi teftarun, reci da li vam je to Allah dozvolio ili vi na Allaha na istinu. Iznosite. Pa je osnova, znači, kod hrane da je halal. Da je halal. I to je velika olakšica za čovjeka. Velikša olakšica je za čovjeka da većina, izrazita većina stvari što je doz, uzvišen Allah stvorio na zemlji od rane, da je to dozvoljeno znači konzumirati. I došlo je kod muslima u sahihu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao najveći zločinac između muslimana u pogledu muslimana a, jeste čovjek koji pita za određenu stvar i prepitkiva i nestaje dok se ne zabrani. Dok se ne zabrani. Došlo je znači da je određena stvar dozvoljena. I uzima se kao takva i u njoj se ne ispitkuje, ne raspitkuje. Kao što je Benu Israil, kao što su ispitivali o kravi. A, ispitivali, ispitivali, pa što su god pitali, krug se izbora sužavao. Sužavao ili nije? Jeste? Na kraju onda kažu da je bilo to kod nekog U Fesili navode da to bilo kod nekog starca, škrtca, moralo se dati koliko je teška u zlatu, toliko zlata moralo dati za nju i slično tome jeli, ovaj, znači čovjek tim ispitivanjem otežava sebi, otežava sebi i drugima. I došlo je kod Buhari i kod muslima od Ebu Hrere da je poslanik sa osam rekao Zaruni ma terektukum fa innama heleke men kane qablakum bi kesreti sualihim muhtilafihim ala enbijaihim kaže ostavite ta, me tamo gdje vam nisam ništa govorio a određenom propisu nije ništa spominjano ostavi to znači biva da je halal ako je pitanje znači ovaj a, ako je pitanje hrane i pića onda je šta halal ako je pitanje ibadeta kao što kada je rekao poslanik sa osrame ja ejuhen nas inna Allahe farada alejkumul hađe fe huđu kaže u ljudi Allah vam je propisao hađ pa obavljajte hađ pa je ustao jedan ashab između njih koji se zvao El Akra ibn Habis pa kaže e fi kuli amin ja nebi Allah jer kaže svake godine Allah poslaniče kaže leo kultu nam le vođebet ole mestapat Da sam rekao da, je, bilo bi tako, a vi to ne biste mogli. Rečeno je, obavljajte hađ. Kada obaviš hađ jedan put, jesi li ga obavio? Jesi, završeno. Znači, nema potrebe ispitkivati i prepitkivati, znači, jer to samo može, kada je rekao poslanik sa osaname, nam bila bi obaveza to, a mi to ne bismo mogli, kako je rekao Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, pa kaže, ostavite me tamo gdje sam vas ostavio, znači, nemojte preispitkivati, Kaže, prije vas su narodi uništeni zato što su a, puno ispitivali na takav način i zato što su se puno razilazili sa svojim poslanicima, fe idan mertukum bišein fe'tu min humestapatum o idan hejtuk man šein fentehu. Kada vam nešto naredim, uradite od toga koliko možete, a kada vam nešto zabranim, toga se prođite. Pa kada je bila vezana stvar za rad, onda kaže uradite koliko možete. Jer čovjek koliko se god trudio ne može uraditi sve što šerijat traži od njega. To je nemoguće. A s druge strane kaže kada vam nešto zabranimo da se toga prođete. Jer čovjek se može zaista proći za ono što je za ono što je što mu je jeli, što mu je zabranjeno. I došlo je kod imama Hakima i kod Dare Kutnija sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Darda radijallahu talanhu da je poslanik sallallahu sallam rekao Ma ehalallahu fi kitabihi fehuva halal ono što je Allah dozvolio u svojoj knjizi, to je halal, to je dozvoljeno. Oma harreme fehu a haram, a ono što je zabranio, to je, jeli, to je zabranjeno. Oma sekete alejhum fehu, oma sekete alejhi fehu a afije, a ono što je prešutao, to je oprost. A, to je oprost. Nešto je, znači, prešutano. U stvarima koje su u osnovi halal. Pa biva šta? Haram. Biva haram. Kao što je nešto prešutano u stvarima koje su osnovi haram. Biva šta? Biva haram, je tako? Prešutana određena vrsta ibadeta. I nije u njoj ništa spomenuto. Nema tog ibadeta. Jer je osnova da je svaka vrsta ibadeta šta? Haram, osim ako dođe dokaz da je halal. Osim da je ako dođe dokaz da je halal. Fakbelu min Allahil afije, pa primite od Allaha to što je prešutao, odnosno taj oprost koji vam je dao, odnosno tu olakšicu, primite je, znači, od Allaha za ođel. Fe in Allahe nam je kune sinja. Allah nije taj koji zaboravlja, pa to mi je proučio ajetu, pa mi je Allah tabarak me kaže, oma kana vam kuke I tvoj gospodar nije ništa zaboravio. Oma faratna fil kitabi minše. Oma faratna fil kitabi minše. Da li se ukus Arapa uzima u obzir kada je u pitanju zabranjivanje stvari oko kojih ne postoji dokaz, to je istihbaz, to je da se nešto nije, o nečemu nije došao argument jasan, pa kako ćemo znati da li to ulazi u habaiz ili to ulazi u tajibat, u ružna ili lijepa jela. U ružna ili lijepa jela. Imaju određene stvari koje su prešutane, nisu znači spomenute direktno, šta je sa njima ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث on će njima dozvoliti lijepa a zabraniće im ružna jela pa ima nešto što je ružno čega duša bježi Ibn Kudame kaže u svome djelu Mugni da ovo se vraća na Arape zato što je njima objavljen Kur'an i uzima se njihov ukus za određenu stvar pa kažu ako oni kažu da određena stvar znači da, da, da je, da je e, prezirana i da duša bježi od nje da ona spada u habais znači da spada u ružne stvari no međutim ovaj je li čtihad od određene uleme ako pogledamo u razloge zbog kojih šarijat brani hranu određenu vidjet ćemo da ti razlozi spadaju u jednu od pet vrsta. Znači da je zabrana došla radi jednog od pet razloga. Jer sigurno nijedna zabrana nije došla bez razloga. To bi bilo šta? Otežavanje vjere. Imaju razlozi. No međutim, ponekad za određene stvari mi ne znamo mudrost. Je tako? Možda određene stvari ne znamo mudrost. Određene naredbe, forma, ne znamo njihovu mudrost. Ovaj, Što ne znači da nema znači da ne postoji, jer sve što je uzvišen je Allah čovjeku naredio, u tome njemu korist. Na Dunjaluku ili na Ahiretu. A sve što mu je zabranio, isto tako bi imamo korist. Na Dunjaluku i Ahiretu, iako on tu korist trenutno može svojim očima i ne vidio, jel, ovim materijalnim, materijalnim očima. Prvo, šteta koja se nanosi čovjeku Bilo njegovom tijelu ili njegovom razumu. Uzvišen je Allah kaže za ovođel وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا I nemojte sami sebe ubijati. Allah je prema vama, prema vama milostiv. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ Znači sve što šteti čovjekom tijelu ili razumu, da ubija tijelo ili razum, to je zabranjeno. Dalje je ono što opija. što opija znači jedno, šte, jedno je da šteti razumu a drugo je da opija razum poput droge recimo poput alkohola ono što čovjeka ostavi znači u postelji pa je znači zabranjeno konzumiranje ali svakako alkohola zabranjeno je konzumiranje ali raznih vrsta droga na bilo koji način na bilo koji način da se ta droga uzima dok šteti čovjekom tijelu ona je zabranjena i oko toga nema razilaženja među islamskim učinjacima. Treće, neđasit. Ono što je nečist. Sve što je nečist ne može se konzumirati. Sve što je nečist zabranjeno je jesti. Četvrto, ono što odbija zdrava priroda čovjeka. Zdrava priroda čovjeka odbija određenu stvar. Kao, na primjer, da jede krpelje. To priroda čovjeka šta? Odbija. Bobice nekakve. I slično tome. Znači, iako određena stvar nije nečist, ali šta? Priroda to čovjeka ne prihvata. Znači, njegova fitra to odbija. To isto, znači, ulazi u ovaj propis. Znači, I peta stvar je da se jede nešto što čovjek ne posjeduje, što nije njegov. Što nije njegov. A? Izišao se sa ljudima negdje na put i nečiju torbu otvorio, izvedio pokine hleba i pa šta je I jedeš. A nisi šta? Pitao. Halal ili haram? Zato što čovjek jede i metak, Iako je stvar, ako je stvar haram koju jede, onda haram sa dvije strane. A ako jede, znači nešto bez nečije dozvole, onda je to zabranjeno. Jede i metak drugog, znači nepravedno, što je, što je batil, jeli. osim ako dobije dozvolu, ili ako mu šarijat dadne dozvolu. Kao, na primjer, šta? Šta? Nužda. Dobro, nužda šarijat, dobro, nužda može biti. Može biti, da nije nužda, da je potreba. Da je čovjek došao kao gost negdje, jedan dio Leme kaže dođe kao gost i niko neće da ga, da ga pri, prihvati kao gost. A ima pravo i šalijet je obavezao da ga ugoste. Ima pravo znači da sam uzme toliko da ne rasipa. Ha. Toliko da ne rasipa. Prolaziš pored vrta, imaju lepe kruške. I ti zoveš vlasnika. Ako se ne javi, jedeš ali nećeš znači uništavati plodove nećeš uništavati plodove osim ako znaš da je vlasnik kakav nezgodan onda ti je bolje da se kloniš jer se ne isplati jeli rizikovati za jednu krušku pa sve što nije čovjekovo nije mu dozvoljeno da to kori kao na primjer da jede otetu hranu da otme od nekoga hranu i slično i slično, jeli? Tome. Isto u ovaj propis ulazi da čovjek kocka. Kockao si i uzeo tuđi imetak. Pravedno ili nepravedno? A? Nepravedno, naravno. Kockom se uzima nepravedno imetak. To je uzimanje imetka tuđeg nepravedno. Znači, kockom i to je zabranjeno. Jela koja su zabranjena Kur'anom. Jela koja su zabranjena Kur'anom. Uzvišeni Allah te barak tala kaže حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم إلا ما زكيتم وَمَا زُبِهَا لَنُّسُبْ وَاِنْ تَسْتَقْسِمُ بِلَ زْلَبْ ذَلِكُمْ فِسْكُ هُرِمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ Branima se strb. وَدَّمْ i krv. Vidjet ćemo šta je ciljano s ovim. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرُ i svinsko meso. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ I ono što je zaklano u nečije ime mimo Allahovoga zavođa. Pa je onda spomenuo te barake o teala nekoliko različitih vrsta koje su nam zabranjene. وَالْمُنْخَنِقَ الْمُنْخَنِقَ je životinja koja se udavi. Zapetlja se sama i udavi se. Se čuli za to? Dijete se zapetlja. Dijete se ima nekakve konopće, igra se sa njima, najveće se zapetlja, bilo slučaje da se dijete udavi samo. Jel? Zato što životinja ne zna kao ni dijete, nema razum. Pa se sama može udaviti, je tako? Sama udavi. El meukuze. El meukuze, to je životinja koja se pogodi tvrdim predmetom. Nije zakvana šarijetski. Tako, pogodiš je nečim. Pa došli ti gosti i ti ganjaš pile okolo kuće nikako ga uhvatiti. I ti baciš kamen i pogodiš ga u leđa i ubiješ ga. I dok si došao, mrtvo. Šta je to? Kad me okuze. To je ta životinja koja je ubijena, štapom je udariš. Bilo čime drugim je pogodiš, nisi je šta zaklao, niti si je šta. Molim? Ulovio, je li tako? Jer kad bi, kada bi pogodio srnu sa strelom, Nisi je zaklao. A možeš li jesti kada je nađeš tamo negdje ona mrtva? Ti je pogodio, ona bježala i pala negdje. Smiješ li jesti? A? Ne govorimo mi o... Znači, ovdje nije bilo klanje. To je cilj. Nije bilo klanje. Nije vezano za to. Nije vezano za pisanje. Nije bilo klanje, ali je bio lov. Znači, kada, kada pogodiš kamenom životinju, to nije lov. Lov mora biti nešto što probija šta? Metak. Mora biti, ali mora biti ovaj koplje strela, nešto znači što probija, a ne što udar, znači ti tupi udar, to je mučenje životinje, zato što to mučenje životinje i s te strane biva zabranjeno, evo, el me ukuza. El mutaredije, el mutaredije to je životinja koja se popne na vrh brda pa se strovali. Popne se negdje pase pored, pored strmine nekakve velike i tu se odroni zemlja i ona dole niz strminu i dole dođeš ona se oslomljena. To je životinja, el mutaredije, to je životinja koja znači strovali se negdje sa neke velike visine. On na tiha je životinja koja, koju druga nabode na rog. A. Dvije životinje se onako, jel, bodu i jedna drugu nabije na rog i ubije je tako. Ona je nju probola, no međutim to se ne tretira čime? Lovom, jel tako? Nego je to ubijena životinja. Oma ekele sebo i ono što divljač nagrize. grize divljač nagrize, vuk nagrizao srnu, ganjao je, nagrizao, jeo nešto od nje, nije jeo, nije biti došao. Znači, to se smatra lešinom, i, ali lešinom po, nije umrla prirodnom smrću, nego lešinom, znači, posebne jeli, vrste. Pa su ove stvari zabranjene, ove su stvari zabranjene, osim kako kaže uzvišen Allah, tabarak i otala, illa ma zekejtum, osim što zakoljete. To jeste, ako ove životinje, ovih pet vrsta stignete žive, pa ih zakoljete, onda ne ulaze šta u taj propis. Jel su zaklanje šarijatskim panjem? Pa ovdje znači podrobno pojašteno i kada vidite ovo ovdje što je spomenuto, uglavnom to je jedan od načina zbog koji životinje znači bivaju jele ovaj ubijene pa vidimo da je to sve zabranjeno osim ono što se jeli zakolje šerijetski nakon što se je zateklo živo. Hrlimet alejkumul mejte. Zabranjena vam je strb. U strb isto tako ulazi ono što se od sjeće od životinje koju je halal jesti, a ona živa. Jel u redu? A ona živa, ono što ode od životinje kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koga bliže Abu Daud i Ibn Mađe sa ispravnim lancem prenosilaca ma qutia min al bahimati wa hiya hayy fa huwa mayt ono što se odsiječe od životinje dok je živa to se smatra lešinom imaš sa sobom na putu devu ili kravu i ogladnio nema što jest i odsiječeš jedan komad sa nje i imaš i devu dalje, jel tako, imaš i ručak. Jel tako? To se smatra šta? Strb. To je haram jest. Subhanallah, kako je islam, kako je islam sačuvao hak životinja i svega što postoji na zemlji. Zamislite sada ovo i zamislite primjer savremenog zapada koji ima jednu veliku sofru i majmunu glavu provuku kroz tu sofru i zatvore mu dole ispod brade. I onda uzimaju čekiće i udaraju po glavi dok mu ne razbiju lobanju. I onda sklanjuju jedan po jedan dio lobanje i onda sa cjevčicama piju mozak. Uzmite to i taj napredak i tu civilizaciju a, koja okreće svijet na opačke i za njom lude ponajviše muslimani a uzmite znači hak i pravo životinje u islamu. A uzmite pravo i hak životinje u islamu. Pa sve što se odsjeće od životinje dok je živa, to se tretira lešinom. Uzvišen Allah kaže Hurrimet alejkum ulmejte Zabranjeno vam je da jedete strv, ono što je mrtvo. I ovdje je došlo el meite, što znači da obuhvata sve što je šta? Mrtvo. Sve. Osim ako je došao ispravan argument da nešto izuzima iz ove opće zabrane. A u šarijatu se navodi argument koji izuzima. Koji izuzima. Došlo je u privajetu Ibnu Omara kod Ibnu Mađe i kod mama Ahmeda sa ispravnim lancem da Ibnu Omar rekao Uhilla tana mejtetan El hutu wal džarad Nama su dozvoljene, dozvoljene dvije vrste, jeli, strbi. Strbi riba i skakavac. Ili riba i, ribe i skakavac. Ribe i skakavac. Ovo ima hukm hukmu refa. Ovaj hadis on je u propisu hadisa od poslanika sa osam. Ja se kaže uhillet lena mejteta. Nama su dozvoljeno. Nama je halal učinjeno dvije vrste strvi. Ibn Omar kada kaže halal nam je učinjeno, ko je to učinio halalo? Ko je to rekao? Poslanik sallallahu alaihi sallam. To je ispravno mišljenje, znači da se ovo veže za poslanika sallallahu alaihi alaihi wasallam. Pa je ovaj hadis izuzeo znači ove dvije vrste ove dvije vrste kakav je kazali smo ribe i skakavci kakav je propis riba koje budu izbačene na površinu mora mrtve imamo tu dva mišljenja kod islamskih učenjaka je ribu kada ulovimo mi ili ulovi je drugi nije bitno jasno je da je halal tako A međutim, ako bude izbačena na površinu mora ili rijeke mrtva. Tada džumhur islamski učenjaka, malikijska, i šafijska, i hambelijska pravna škola, i tu su zahirije svakako, i alpa, i tu je Mekhuli, Neha i Ebu Theur, i to se prenosi od Ebu Bekra, i od Ebu Ejuba Lensarija i drugi, kažu, to je dozvoljeno. To je dozvoljeno. Oma jeste ul bahrani hada azbun furatun sa'ibun šarabuhu wa hada milhun uđađ. Wa hada milhun uđađ. Wa hada milhun uđađ. Wa min kullin ta'kulune lahmin tarija. Kaže uzvišeni Allah za ođel, ni dva mora nisu jednaka. Jedno je slatko i prijatna mu je voda, lahko se pije, a drugo je slano i gorko. A iz jednog i iz drugog vi vadite sebi svježe meso. Vadite sebi svježe meso. Uhille lekom sajdu l-bahri wa ta'amuhu meta'an lekom vali sejara. Vama je dopušteno da u moru lovite i lov jedete, da se njime vi i putnici koristite. Pa su ova dva ajeta općenito dozvolila da se jede šta? Ono što je iz vode. Ono što je iz vode. I nije jedno zabranjeno, a drugo dozvoljeno. Oma kana robu kene sija, tvoj gospodar nije, jeli, zaboravio, niti od onih koji zaboravljaju. I došlo je u hadisu koga bilježe Budavud i Tirmizir Nesaji, da je poslanik sa osaneme rekao, kada je upitano moru, rekao je, uva tahuru ma uhu el hilu mejtetu. Kaže, ono što je, njegova voda je čista, a ono što je iz njega je halal što je mrtvo. Pa obuhvata, znači, sve što je u moru, što iziđe, što je mrtvo, da se jede. I kaže Ibn Omar, šta? dozvoljeno sam dvije mrtve vrste. To su ribe i skakavce. Ima predaja kod Buhari i kod muslima da je Džabir radijallahu ta'ala anhu jedne prilike izišao sa vojskom pa su imali da jedu toga dana svaki od njih da ima da jede po jednu datulu i da malo popije vode. To stavi pod jezik i sisa to cijeli dan do navečera. To je rana. I najveće popiješ malo vode i opet su tada čekaš druge datule. Čekaš doručak, ručak i večera je jedna datula. Pa im je izbacilo more jednu veliku životinju koja se zove Amber. Nešto poput kita, veliku životinju. Pa su sjeli tu, jeli, jeli, jeli dok se nisu udebljali. Od, od, koliko su jeli, onaj, vadli onu mast iz očiju. Jeli, 13 ljudi sjelo u oku. 13 ljudi ušlo i onu, onu duplju od oka sjelo. Mislim, koliko je to, koliko, koliko je to stvorenje bilo. Kada je stavio Ebu Ubejde, kada je stavio rebro te životinje, prošao je, kaže, čovjek na devi ispod tog rebra. Prošao je. Nije se morao saginjati ništa. Ogromno nešto bilo. Pa su jeli i donijeli u Medinu, pa su pitali poslanika, sa o tome, kaže, to je risk koga vam je Allah poslao, imate li, kaže, još od toga šta? Pa su mu dali, pa je jeo, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, izbacila, nisu je ulovili, je tako? Sad kako će je loviti? More je izbacilo, Allah im poslao rizik. Pa su ga jeli. Nisu znali. Oni nisu znali šta je halal ili je šta? Haram. Ali su znali da je iz mora halal. Pa su jeli na osnovu toga što smatrali da je osnova da je to šta? Halal. Dok se ne potvrdi, jeli? Dok se ne potvrdi suprotno tome. Kaže Ebu Hanife i Hanefijski učenjaci da to nije dozvoljeno jesti. Kažu, ne može se jesti ono što ispliva, znači, što je mrtvo i pliva, znači na površini mrtva, tako kažu da se to ne može jesti. I to dokazuju hadisom u kome se to zabranjuje, ono što more izbaci da je to zabranjeno, mrtvo što iziđe od Isra Budauda, no međutim taj hadis je daji po konsensusu islamskih učenjaka. Kada ne bismo imali <clears throat> argumenta koji dovori, govori o dozvoli jela, onoga što se nađe kao mrtvo u moru, ovaj hadis ne bi poslužio validan, ne bi poslužio kao validan, zato što je daif i neispravan, pa kako onda kada se kosi skupinom dokaza, ili se kosi znači sa i Kur'anom, s koljašnjim značenjem Kur'ana i jasnim sunnetom poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tako da ne može ovo poslužiti kao argument i imamo nekoliko E, predaja od Džabira i od Ali i od Ibna da su to zabranjivali, no međutim sve ove predaje su dajiv. Sve ove predaje su dajiv. Tako da ovo razilaženje je došlo kod jehlo suneta, ali spada u slabiju vrstu razilaženja. Ponekad braću razilaženje može biti jako i može biti, znači, na mjestu da svaka skupina ima svoje argumente kojim dokazuje. A ponekad razilaženje biva blijedo. U ome slučaju razilaženje blijedo jer su jasni argumenti u najvjerostojnijim hadijskim zbirkama dozvoli, a zabrana je slaba po konsensu hadijskih stručnjaka. Pa je razilaženje ovdje blijedo i ispravnije mišljenje prve skupine u Allahu Teala Ale. Osim, Allahu dragi, ako bi se potvrdilo da takva stvar šteti, naročito ako duže stoji, znači da je to duže izbačeno pa da može štetiti, to je, to je, to je nešto što a, nije osnova propisa odnosno nije vezano za svaku stvar, jel? nego vezana je za znači, ribe koje su uginule u određenim okolnostima, pa duže vremena plivaju, pa na takav način može da se dođe do kvarenja ili slično tome. To je druga stvar. Međutim, osnova je da je to halal i da je dozvoljno. Što se tiče skakavaca, u leba se razilazi tu na dva mišljenja. Džumhur uleme iz prvih i potonjih generacija smatra da je skakavce dozvoljeno, da je dozvoljeno jesti bilo da su ulovljeni ili da su uginuli bilo da su ulovljeni ili da su uginuli jer je poslanik sa osreme rekao stvari rekao Ibn Omar šta je rekao Ibn Omar Hvala se nam i tetan. Dozvoljeno mi da idemo dvije vrste uginulih životinja. Pa je rekao Esemek u Al-đerad ribe i skakavci. I došlo je u hadisu Abdullaha ibn Abi Eufa kod Buhari i kod muslima kaže bili smo sa poslanikom sa Losreme u sedam bitaka jeli smo skakavce jeli smo skakavce Imam Malik je dozvolio, ali kaže mora umrijeti sa razlogom, moraš ga uhvatiti pa ga skuhati, ili ga moraš ispržiti nakon živa. Moraš ga šta? A ne da ga ti nađeš, ne da ga nađeš mrtvo. No međutim, Allahu Teala nam opći argumenti ukazuju da je to šta dozvoljeno da je to dozvoljeno. Edemul mesfuh, krv koja šiklja. Hrve metalikum, un mejte tu od dem. Dem ovdje kada se spomene, to je krv koja izlazi iz znači vena dok se životinja kolje. To je ta krv koja šiklja, ona je zabranjena. Oni tu krv kupe i prave od nje šta? One suđukice nekakve, tako sa krvi tako da. To kršćani piju, oni piju krvi i kažu da je to šta? Šta? Oni piju vino, jel on vino kaže da je to krv Isusa? On vino, vino kaže da je krv Isusa. Oma kateluhu, oma salebu. Rakin šubbihe lehum. Oma kateluhu jekinen. Nisu oni sani ubili razapeli, to se njima samo pričinjava. A nisu ga sigurno ubili. Bar rafa'hu Allahu ilaih. Allah ga je sebi uzdigao. Tebarak je o teana. Znači, u ovo ne ulazi, a možda neko kada dođe, kupi nisu u mjesnici, dođe kući, i sada žena mu to priprema i tamo kada je izrezala vidi kako je šuvne crvenkasta boja i stavlja, ne kaže, to se mora dobro oprti, mora se to sve. Ne mora. To znači ta krv što je ostala blijedo, to što je ostalo na mjesu, ona sukrivica i to, to ne smeta. To se šta? kuha jede to ne smeta to nije ta vrsta znači to je to, to je preterivanje to da čovjek uzme i da svaki onaj komad mesa da ga rasijeca i da ga ispira iznutra i tako dalje ovaj ostaće bez ručka večera večera će mjesto mjesto ručka jer to je znači otežavanje to je otežavanje vjere i to to ne ulazi u ovaj propis Ajša radijallahu ta'ala anha kako je došlo kod mama Tabare u njegovom tefsiru sa ispravnim lancem prostaca nije vidjela smetnje u tome Dalje, lahmu l-hinzir. Lahmu l-hinzir. To je sinjsko mjesto. Hodimet alaikum al-mejtu tu vodemu lahmu l-hinzir. Evo, lahme hinzirin fe innehu riđs. Ono što je zabranjeno, je li kada uzvišeno vas spominjao, i na kraju kaže, ili sinjsko mjesto, to je riđs, to je nečist. To je nečist. Nema razilaženja među učenjacima ehlu sunneta da je svinsko meso zabranjeno. I sve što je od svinje, bilo njena mas, bilo njena koža, sve što se veže za svinju je haram. I to je konsensus uleme. Neki su pripisivali Ebu Davudu el Zahiriju da je smatrao da je to samo meso da je samo meso od svinje zabranjeno, no međutim to nije tako, jer Hazm koji je najbolje poznavao mezheb Davuda el Zahirija u svom dijelu Muhalla spominje konsensus u Leme da je to zabranjeno, sve što se tiče svinje od nje sve što je znači to je haram I zato je došlo u Hadisu kod imama Muslima da je poslanik, sal sam rekao, ko se bude igrao sa Nardeširom, to je vrsta igre koja je bila poznata u to vrijeme kod, kod ovaj, jeli, ljudi, kao da je uprljao svoje ruke sa mesom svinje i njenom krvi. Pa je kako je krv zabranjena, tako je meso, tako je koža, tako je ona, ona mas, tako je bilo što što se tiče ovaj. I zato znači kad vidiš u nekom proizvodu da, da ima nešto od svinje, ne vrijedi. Sve je to haram. Sve je to haram. No, međutim, ovdje spominje meso. Zašto spominje meso? Zato što najviše se koristi, o tako, najviše se meso koristi. I to je najbitnije. I zato je spomenuto ono što je najbitnije. A sve što je a mimo toga, je po konsensu uleme, slijedi, ili slijedi. Ponekad se spomene ono, braćo, što je, što je galim, što je pretežno, što je najbitnije, što je, a ono drugo, je li, ne znači da ne ulazi u to. Hmm. Lana Allahul mutanambisat. Allah je zabranio, Allah je proklao žene koje čupaju obrve. Kaže, ali nije el mutanambisin, ali nije, kaže, muškarc, nego je žene. Pa je ženama haram da čupaju, nije muškarci. To je pogrešno razumijevanje. Jer ovdje je spomenuto galib. Žene su te koje stoje, koja jeli, dotjeriva, uvijek izvlači i tako dalje. A muškarac svakako ulazi u taj propis jer je to mijenjanje Allahovog stvaranja pa kako ulaze muškarci, tako, ali su spomenute žene zato što su one to, pretežno one to čine, ali tako, a nisu, a nisu muškarci. Tako je ovdje spomenuto meso, a ulazi sve što je drugo bez razilaženja među islamskim učenjacima. Evo, lahme hinzirin fe innehu ribs, ili a, meso svinsko, ono je ribs. Ovdje je spomenuto, spomenuto su određene skupine šta je zabranjeno, na kraju se kaže i na kraju se kaže fe innehu ribs, to je to je nečist. U arapskom jeziku da se spomene ovaj zamjenica ova, ona se vraća na najbližeg spomenutog. A to je zadnji spomenut ko? Zadnji spomenut svijskom mjestu. Pa je to ričs, to je nečist. A nečist je zabranjena i treba je čovjek izbjegavati, treba bježati od nje. I iz od toga ne izlazi ništa. Ne izlazi ni koža, ni dlaka, ni ništa. Sve što je, znači, vezano za svinju, tako je. <clears throat> Islamski učenjaci su govorili o tome zbog čega i između ostalih navode da pored toga što šteti meso čovjekovom tijelu. Prvenstveno, braću, mi se pokoravamo ovoj zabrani, ostavljamo svinjsko meso zato što nam je to uzvišeni Allah za zabranio, a on zna šta nam koristi, a zna dobro šta nam, šta nam šteti. Pa se zbog toga pokoravamo. A Pored toga može biti drugi znači razloga zbog kojih je uzvišeni Allah za ođel nešto zabranio. Može znači biti drugi razlog. Pa recimo kažu da svinjsko meso utječe na čovjeku u ljubomor. Ko jede svinjsko meso nema ljubomore. Jer i svinja nema ljubomore. Pa poprima znači ta svojstva. A ljudi koji jedu devino meso imaju ljubomor. Jer je deva od najljubomornijih životinja. Od najljubomornijih životinja je deva ovaj, tako da muslimani trebaju da su ljubomorni. Četvrto, ono pri čijem planju nije spomenuto Allahovo ime. Oma uhila li gajri Allahi bi. I ono što je zaklanjeno u nečije drugo ime mimo stvoritela Tebareke u ta'ala. Ola te'kulu mima nem yudhkar ismu Allahi alaihi wa innehu lefisk i nemojte jesti ono pri čijem hranju nije spomenuto Allahovo ime, to je fisk, to je grije. Zato nije dozvoljeno jesti meso koje zakolje ovaj mušrik i koje zakolje međusija ili murted otpadnik, iako od međusije postoji razilaženje, jesu li međusije one kitabije ili nisu kitabije. To je razilaženje kod ehlo sunneta. Ono što zakolju kršćani židovi, to je dozvoljeno, jeste ako se zna da nisu pored, a, znači prilikom klanja spominjali nečije drugo ime mimo Allaha uga za uđel. Ako je zaklao u ime crkve, u ime nečega drugog, u ime Isa, to je razilaženje kod ehlu sunnete, ali to da uzmijem istim nije. A ovdje, znači, autor odabrao da je to zabranjeno, znači ako spomine nečije drugo ime mimo Allaha uga za uđel. O tamo ljudine utol kitabe hinnun lekum i, i, i, i, i hrana onih koji ima je data knjiga prije vas vam je halal. Misli se ovdje na hranu? Meso. Da tako, jer nema razilaženja, ti možeš otići kod pere kupiti. Ne bi tako. Tu nije razilaženje. I da možeš kupiti kolač i slično tome. Što se tiče mesa koje je uvezeno izvana, znači imamo u Slimansku jednu sredinu i uvozi meso izvana, Ako je to meso koje je došlo izvana morsko, poput ribe, nema smetje, znači da se jede, nema smetje da se jede odakle god došlo. Iako nije zaklano po, znači, propisima. Jer riba, samo hvatanje ribe i, znači, vađenje ribe iz mora, to je, znači, njeno klanje. I ste jedno uradio to musliman ili nemusliman? Što se tiče životinja koje se trebaju klati poput peradi, poput znači sitne stoke, ovce, koze, divljači, krava, jeli, krave, deve i sliče tome. Gleda se, znači, odakle je to meso došlo. Ako je došlo iz sredina gdje su ljudi mušrici, ateisti. I slično tome, to je zabranjeno jesti. Znači, dođe ti nešto iz Japana. Oni se tamo klanjaju kome? Budi, tako? Ili budi? Ima i svakakvi. Molim? Svaka, svega ima. Znate da je u sredini, poput recimo Rusija što je bila ranije, i, i sada je to se zadržalo, jeli? Komunistički taj ovaj ta populacija je na, na, najčešća ateisti komunisti, jeli nije bitno, ne može se ništa jesti iz takvih zemalja ako dođe iz kršćanskih zemalja ovi naši kršćanski ovdje zemalja, prijateljski no? a, to je dozvoljeno jest po dva uvjeta po dva uvjeta prvi je uvjet da se zna da nije spomenuto nečije ime mimo Allahovom, da kaže u ime crkve, u ime ovoga, u ime ono, nego znači kolje. Nije spomenuto ničije drugo ime mimo Allahovoga za uđe. I drugo, da se zna da je zaklano. Da se zna da je zaklano. Govorit ćemo, vidjet ćemo kako je to, šta je to, klanjaš ispravno širijatsko, do toga ćemo doći. Nego, sada govorim sa općenom, da zna da se, da je zaklano. Nekada je bilo dovoljno da se kaže jeli, to, to, to meso dolazi na primjer iz određene kršćanske zemlje i na njemu piše jeli, zaklano po širijetskim propisima u smislu da je preklano i tako dalje da je preklano ono što najmanje treba biti jeli, po životinje vidjet ćemo znači, šta se to mora preklati koji su to, i kak, kakva je razilženje među lemom kada je u pitanju znači, o minimalnom što mora biti presječeno prilikom klanja od četiri stvari koje se presjecaju pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, i to bi bilo znači halal, to bi bilo halal jest. I to je jedno vrijeme korišteno znači u muslimanskim zemljama i to je osnova tako u šerijatu. Znači a da je nama halal meso onih koji koji su dobili knjigu prije nas. No, međutim, ova osnova je promijenjena. Ova osnova je promijenjena. Pa danas u zapadnom svijetu, u kršćanskim zemljama, Ne može se klati, znači, na takav način, nego se mora zakonski se mora ubijati. U izrazi to je, znači, većini tih zemalja, ne znam čak i malo kakvi izuzetaka, oni pod plaštom, jeli, ovaj, nekakve zaštite životinja, prava životinja i ne znam, slično tome, jeli, kažu ne, mora se prvo šta, ubiti. Pa onda, zakon, da Bog da poštuju pravo muslimana tako. Kad bace granatu dole negdje ovaj, u Izraelu, pa raskomadaju cijelu muslimansku jednu porodicu, kažu ne, prvo je morate pobiti, pa i onda smijete raskomadati granatom. Tako. Znači, te muslimani ta prava nemaju kod njih, a imaju i životinje. Imaju životinje. I onda, jeli, ubijaju i konju. I onda napišu na onome, jeli, po zakonu po šarijetskim propisima. I tako se ismijavaju, jeli, sa razumima muslimana. Čak gledao sam, braćo, na ribi piše zaklana po šarijetskim propisima. Znači, na ribi, riba ima i na ribi piše zaklano po šerijatskim propisima. Što znači da je to više postala, znači, otrcana fraza i tamo negdje neko naštancao milione onih naljepnica koji stoje u magacinu i treba ih negdje potrošiti i onda je lijepi ih bilo gdje prije nego što dođe drugi. Tako da je osnova, braće, ono što danas se kolje na zapadu od ove vrste životinja, što smo spomnjali, to su šta? Pera i sitna stoka i krupna stoka, koveda, da su to, da je to haram. Zato što oni ubijaju. Jeste osnova da oni šta? Da, oni, da, da su oni kršćani. I da su, ili židovi, nije bitno. Ali je problem što su oni promijeli pri svome kralju, pri svome klanju određenu stvaru. Pa time mijenja se hokmi propis. I zato neka braća čitaju fetva doleme i kažu, rekao je, alim taj i taj, u kršćanskom svijetu zapode dozvore da se jede, to kažemo, jeste taj taj alim to rekao, da ga Allah poživi i ako je umro da mu oprosti i da mu dadne džennet široki, ta fetva nije ispravna. Ta je fetva pogrešna, ne znam ko da je kaže. A mi ćemo dokazati da je to pogrešno. A to je šta? Što oni ubijaju? Znači sa, sa pištoljem koji ima 12 bari pritisak, cijevčica koja je deblja od prsta, ovoliko je duga, preko 12 cm, ulazi u mozak životinje. I znači kad udari bika koji ima 1200 kila, padne ko igračka. Znate kako igračku bacite, e, tako on padne. I tek onda biva izbačen iz tog sanduka i tek onda nakon toga se, jel to traka, ide jedno, jednog po jednog, diže polako, dok on dođe tamo na klanje, on je tri puta umro. Tri puta umro. Znači on njega kolje i otkida mu glavu, on se ne pomjera. Yeah ja sam išao znači u nekoliko mjesnica posmatrao satima stojao i gledao hoće li se koji pomjeriti i kuda pitam veterinara je li on mrtav kaže nije pa rekao a kad će biti mrtav kaže kad ga prekoljem a dobro rekao da je tebe pitam drugačije priđemo sa mali brata rekao kad bi ga tako ostavio sada bio son kaže on je svoje završio kako će se usta kaže pa to, to je gotovo pa što kažeš da nije mrtav kaže kod nas je po našim kriterijama mrtav kad mu glavu otkinemo Ne, to mene ne zanima tvoji kriteriji, mene zanimaju moji kriteriji. A moji kriteriji kada si ti njega ubio i da je to lešina. Jer on se više ne može pomjeriti. Možete zamisliti znači da otkida životinju i reže joj glavu, ona se ne pomjera. I onda kažu mi koljemo šta? I onda dođu naši muslimani u tu istu mesnicu i kažu to je haram da se jede. Kažu ovo što ovo radi, ovo je haram. Ja ih pitam, a što je haram? Kaže, zato što kada, kaže, kada ga kolje, kaže, uzme ovako prvo od ozga, znači od ozga niz vrat mu, jedan put nož, jedan rez povuče i onda kaže mu kolje ovako, da mu je lakše držati, uhvati ga ovako ili odvoji kožu, pa ga uhvati onda ga šta? Kolje. Kaže, i tako mu je napravio krst. Kaže, pa je zato haram. A neko je svidio onu rupu u glavi, jesu ono zaboravio. Kakve veze ima to kod ozga uzeo čovjek od boje? Kakve veze krst na krst? To nema nikakve veze sa planjem. Ima veze što ga je ubio, što je mejit. To nema veze. To je dozvoljeno, kaže, nema drugog načina, se kolje nema, nema i tako dalje. To je ispravno da je to zabranjeno jer je to ubijstvo. Imaju sada novi načini, oni, oni životinje puste u komore, ma plin, i uđe i obunaje. Čuo sam da taj plin, čuo sam da taj plin ne ubija. Nisam provjerio, ne znam tačno, ali sam čuo, no međutim, to, to, je, to je samo ovaj ideja kako će se raditi u budućnosti. Još nisu to, znači, počelo praktikovati. Pa ako to bude bilo, treba vidjeti kakav je, znači, ovaj ishod životinje nakon što izađe iz komore. Ako je živa, ako je obunalo je samo, bilo bi halal da se jede protivno. Ne. Što se tiče peradi, ona bi najbliže mogla da biti da budu halal, perad, jer ona ako uključuje kršćana, ako uključi mašin, nema, nema smetnje. No međutim, bojimo se samo napona struje. Napona struje, jer kad nailazi, znači životinja, ona prvo udari u, u, u, jedan, znači, E, ovaj, jednu limenu prepreku koja ima struju, malo je obuna i onda ide kroz vodu koja je znači, pod strujom, koja je pod naponom. I onda izlazi tamo, ide na, onda ide na, na, na, na tamo na, ili na nož. Ako taj napon, ako je toliki da je ne ubija, onda bi bilo njihovo, njihovo ono što je od peradi, bilo bi halal. No, međutim, to treba provjeriti. Uglavnom, tamo gdje ubijaju, ovce ubijaju strujom. Znači, strujom uzmu ovce i pritisnu, znači, dok se ne ukoči. Kad se ukoči, onda je puste. Ako nije ubijanje, opet bi bilo šta? Hala, ako ostane ovca živa pri tome, kada bi je pustio, ako ustane, ovaj, bilo bi hala. U svakom slučaju, osnova je da je to halal, a stvarnost je da je to šta? Haram. Pa smo ovo spominjali, da ovo ulazi u propis šta? Ha? I da ta arada, el aslu val vahir, kada se suprostavi stvarnost ili spoljašnjost osnov. Osnova je da je to šta? Halal. A stvarnost ili spoljašnjost je da je šta? Da je halal. Da je halal. Što se tiče sira koji se uvodi, uvozi iz, iz nemuslimanskih zemalja, dobijemo sir, tako, dobijemo danski sir, dobijemo njemački sir, je tako? Takav je propis. Jer oni prave ovo sirište, jel prave sir, ima, treba sirište, je tako da se to srdne, je tako da bude sir kako treba. Treba znači, ono, grušao. A ono se vadi odakle? Iz vimena, je tako? životinja koje su šta? Preklane, a nisu? Šta? Nisu, o, eh, nisu ovaj, zaklane u, on, kako je, po propisima, je tako? Pa kakav je propis? Meso životinja, znači kazali smo onih koji su ateisti ili komunisti, je zabranjeno, haram. No međutim, njihov, njihov sir koji naprave, Allahu te alalem da je dozvoljen, da je to halal. Šehol sam Ibn Taymije kaže u svojim fetvama, 21. tomu, da ova sirišta koja se uzimaju, da su čista. Jer su, kaže, ashabi nakon što su oslobodili onoga podljeblja u Iraku i na drugim mjestima uzimali sirište od međusija. I kaže, među njima je bilo poznato, ta je stvar bila poznata i niko to nije osuđivo. Tako da je to dozvoljeno. Vidite, ova stvar se znači potezala još u vrijeme šehlu samo im temijelu u devetom viđanskom stoljeću. Ma zubi hali gajdi Peta stvar koja je zabranjena Kur'anom jeste ono što se zakulje u nečije drugo ime mimo Allahovog razređa. Spomnili smo ono, prvo je, imali smo nekoliko vrsta koje je spomenuto, pa smo ovako znači spominjali i ovo je zadnja, ono što se zakulje u nečije ime mimo Allahovog razređa. Oma zubiha ala nusub je ono što se zakulje, jeli, kipovima i slično tome, to je zabranjeste. Ono što se zakolje šejhu, To je zabranjeno, to je haram jest. To je zaklano nekom ima Allaha za ođe. Ono što se zakolje u ime nekoga mimo Allaha. Kogod da bio taman kada bi zaklao ovcu ime poslanika, samo se kažeš, bis, kažeš bismir rasul u ime poslanika, sallallahu ala, ne, ala rasulillah, i kolješ, a, zabranjeno je. A doćemo do toga kad budemo govorili, smiješ li kazati ovaj, smiješ li kazati Bismillah wa sallallahu ala nebina Muhammed kada kolješ? Hoćemo do toga propise, ma jedan dio u Leme kažu kad kolješ trebaš spomenuti šta? Bismillah wa ime Allaha i spomeneš da neše salavat na poslanika, spomeneš poslanika u tom slučaju. Pa ćemo vidjeti, doćemo toga kada budemo govorili o, znači, o uvjetima, znači klanja. Ovo, ovo su bili, znači, zabrane koje je došlo u Kur'anu, od jela, a narednom ćemo družen govoriti ono što je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allahu ta'ala sallallahu alejhi ve sellem Muhammedu ala alihi ve sellem